Žiauri tikrovė. Sveiki visi pulso klausytojai, 14 val. ir 7 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta, kiekvieną penktadienį nuo tokios valandos visą valandą mes Žiauri tikrovė laida kartu su istorijos ekspertu, nepriklausomu ir tyrėju Aivaru Lilika. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas, sveiki gyvi visi. Kągi, šiandien apie ką mes kalbėsime ir kas mūsų laukia šios dienos laidoje Žiauri tikrovė turbūt šiandien, kadangi ir karščiai užlanko pakankamai tokie tropikų, tai aš pradėsiu kiek galbūt netikėtai, aš pradėsiu nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos. Mes kalbėsim, nepabaigiam praeitą kartą, kalbėti apie laikotarpį tarp 1600-1500, kuris nepaprastai turtingas įvykiais. Ir e, tai va pratesim nuo dalies, kuri netilpa praeitoj laido ir dabar aš manau apie Ameriką, apie jos atradimą. Mes ir pakalbėsim apie, e, šiek tiek apibendrinsiu pačią laidą. Sekančią sekančiai laidoje, kurie ateis, jūs būtinai pasiklausykit, bet šiandien aš pradėsiu nuo 1570 metų, kuomet Pietų Amerikos, Centrinės Amerikos civilizacijos kuriejų, inko, actekų, buvo galutinai paversti beveidę masę, be šaknų, praeities ir be žemės. E, nu, gal kažkas kažkokio analogų pamatys ir sunūdienos Lietuva, bet čia jau jų asmenės problemos turbūt, jeigu nepamatys. Taigi, vietiniai didikai, turtuoliai, milijonieriai gavo užkariautojų paskirtus postus, aš kalbu apie čiabuvis, be paveldėjimo teisės, skirtingai nuo naujų šeimininkų kolonizatorių turėjusių paveldėjimo teisę. Ir tuo metu gyvenęs Guam Poma, Metisas, e, suskirstė vietinių gyventojų genocidą į tris tarpsnius. Tai yra maždaug šimtmetis po susidūrimo su kabutėse civilizuota e, europiečių kultūra, trys tarpsniai genocido. Ir pirmas tarpsnis, tai yra mišrios santokos, žeminantis kolonisto elgesys su vietiniais gyventojais ir plintančios lygos. Antras, milžiniško masto deportacijos, nudenos kalba, ekonominė emigracija. Į gyvsidabrio tuo metu ir sidabro kasyklas, galbūt United Kingdom ar United States of America šiai dienai. Trečias punktas – raganų medžioklė, stabų garbinto ir kitų nemėgstančių vakarietiškos demokratijos, tuo metu krikščionybės arba katalikybės persiokėjimai, deginimai ir su visa iš to sekančia turto konfiskacija. Tai yra trys priežastys, kuris tuo metu 1570 metais gyvenęs Guampoma, Metisas suskirsta, kaip vietiniai gyventojai buvo sunaikinti. Ir e, dar paantrinti, aš perskaitysiu 1589 metais Peru, Kusko mieste, senoji sostininkų. E, vienas iš paskutinių Amerikos kryžiuočių, dar kitaip konkistadoris, tai yra konker, užkariautojas, e, bet iš tikrųjų tai buvo kryžiuočiai. Tai mes nepamirškim, kad Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika patyrė tokius pat kryžiaus žygius, kaip patyrė Lietuva. Ir, e, žodžiu, tas konkistadoris, tas kryžiuotis jau prieš pat mirties patalą, vienas iš paskutinių savo prisiminimuose parašė. Mes šias karalystės radome taip išmintingai sutvarkytas, jog nei vienoje iš jų, iš jų nebuvo nei vieno vagies, nei žiaurių žmonių, nei vieno paleistuvę, nei vienos pasileidusios moters, nebuvo nei vieno besarmačio. Žmonės buvo draugiški ir visų turėjo prasmingus užsiėmimus – žemės, miškai, kasyklos, ganyklos, būstai ir visi jų gaminiai buvo taip tvarkomi ir dalinami, jog visi žinojo, kad jo dalis nebus užimta ar atimta kitos mens. Tai apibrėžančių rašytinių statymų jie taip pat neturėjo. Rašau tai, nes jaučiuosi asmeniškai kaltas, nes taip kalba mano sąžinės balsas. Savo velniškų pavyzdžių mes sugriovėme vietinių žmonių gyvenimą, kuris jiems teikia džiaugsmą, valstybę, kuri buvo jų sukurta ir jiems tarnavo. Jie buvo tokie laisvi nuo nusikaltimų, tiek moteris, tiek vyrai, kad asmo turėdama 100 tūkstančių pesų vertės sidabro ar aukso, išeidamas iš namų, duris tiesiog užremdavo lasdelę, kaip ženklą, jog šeimininko nėra namie. Tai buvo sutartinis ženklas, jog niekas be jo negali įeiti namus. Kai jie pamatė, jog mes įtaisome savo namuose spynas, jie pamanė, jog mes bijom jų, bijome, kad jie gali, kad mes galim užmušti jos jų namuose. Bet ne todėl, kad kas nors gali pavokti mūsų turtą. Galiausiai, kai jie pamatė, jog mūsų tarpe yra vagių ir vyrų, kurie verčia moteris daryti nuodėmės, jie neapkentė mūsų. Taigi, e, čia prisiminimai dar kartą jo pasakyti. Palikdavo tiesiog lasdelę, kaip ženklą, jog šeimininko nėra namie, tai buvo sutartinis. Ir kai pamatė, kad dedame spynos, pagalvojo, kad bijom, kad mes jų neužmuštume, iš tikrųjų mes bijom, kad mes e, tarp savi turėjom vagių. Mes iš tikrųjų susidurėm su visiškai kita pasaulio žiūrinė sistema sistema paremta ne krikščionišku, islamišku, talmudišku pasaulio samprito, kurioje mistinis dievas vyras vaikšto po sodą ir dalina įstatymus per savo vietininko patvirtinius tarpininkus. Mes susiduriam su asmeniu, kuris kaip dievas pats esti gyvybės įstatymas, esti pats tarpininkas, deivė, dievas, čia ir dabar. Mes susidurėm su visiškai kitų konceptų, kur sarmata, dora, atsakomybė yra pasiekmė to santykio su pačiu savimi ir su, su pačia aplinka. Kodėl tai pasakoju? E, todėl, kad taip nutiko ir su prūsais. Prūsai, galim sakyti, apie tos pačius metus, 1570-500 metų pabaigą, dėl panašių priežasčių, kurias išvardino tasai Amerikos, išnyko nuo žemės paviršiaus. Jų dingo, nebeliko prūsų. Dėl tų pačių priežasčių. Beje, dabar atėjo eilė ir mums. Tai jūs norit pasakyti Lietuvai išnykti? Ką aš perskaičiau, jūs pasižiūrėkite. Dalies, tai, jo, tai ir jūs pasiklausus. pamatysit, kad taip. Taip, nes e, pagrindinė jungiamoji dalis yra žemė. Ir kai mes žemės nebeteksime, mes iš esmės nebeteksime pačios didžiosios dalies ir pačios didžiausios vertybės, kurią turi lietuvių tauta. Jos tai yra jungiamoji grantis, ant kurios tu gali kažką tai daryti. Visais kitais atvejais tu tapsi tuo, kas tapo prūsai praeitį. Taip pat likimas seka gyvenimą ir gyvenimas seka likimą. Tai, kaip čia pasakęs, tokia tikrai žiauri tikrovė. Iš vienos pusės, bet mes ją galime pakeisti ir iš žiaurios tikrovės padaryti gyvybės pilną tikrovę. Ir priežastis be abejo yra kiekvienas klausytojas šitų laidų, kur iš tikrųjų tai nėra galbūt žvilgsnis tik į praeitį, tai yra žvilgsnis per praeitį save dabartį ir kas tu esi ateityje. Jeigu tu save ateityje be abejo matai emigrantų, jeigu tu matai e, gyvenančių Akropolyje e, ir panašiai, tai be abejo įvyks tas, tai, kas ištiko prūsų tautą, tas įvyks ir tai yra neišvengiama. Bet jeigu mes atsigręšime, atsigręšime į žemę, kurios mes turime būti šeimininkai, jeigu atsigręšime vienas kitą ir pradėsim palaikyti smulkiuosius verslininkus, palaikyti vienas kitą tiek mokesčių lygyje, tiek asmeniškai pirkdami ne kinietiškas ar prancūziškas prekes, bet pirkdami vietinės lietuviškas, tai be abejo kažkas keisys. Jeigu to nedarysim, be abejo kažkas keisis. Ir mes tapsim žiūros tikrovės dalimi, kur apie mus skaitys taip, kaip mes šią dieną skaitom apie prūsus kalbam, taip kaip kalbam apie Centrinės Amerikos civilizacijos kultūras. Šiai dienai mes jau esam padaryti beveik beveidamose ir tie trys žingsniai, kuriuos aš išvardinau pačioje pradžioje iš esmės, jau išsiskleidę e, ir mūsų tarpe. Ir e, tai be abejo, e, E, buvo Makiavelio irgi teoretiniai veikalai, kurisai e, tuo metu visą, sakykime, politinę teoriją, e, filosofiją, valstybės valdymo modeliai dažniausiai buvo paremti Makiavelio teorijomis, kurias jis išdėstė medičiams skirtam veikalę Prince. Ir ten vienas iš principinių dalykų yra masė E, atkeltų svetimų žmonių e, ir imigrantų e, į tą žemę ir būtent per jos yra vienas iš geriausių būdų pašalinti vietinius iš valdymo ir panašiai. Tai, tai yra svarbu žinoti, nes kas valdo praeitį, valdo dabartį ir dažniausiai mums praeitis yra atsiejama kaip kažkoks neturintis reiškinio ir įtakos praeitį dalykas, kur palikime istorikams, bet patys nesikiškime. Ne, mes turime čia ir dabar kurti istoriją ir nelipt ant to pačio grėblio po 2-3 kartus. Tam iš tikrųjų tos ir laidos, kad tikrovę e, įvardintumėm kaip žiaurę, bet kai tu ją įvardini, čia taip pat kaip alkoholikas. Kai įvardina, kad jis alkoholikas, jis pradeda sveikti, tai po, nepabijokim šito padaryti ir nepabijokim prisimti atsakomybės ir tai, ta, tais didvyriais, tomis didvyrėmis, kad apie mūsų tautą nesklistų kalbos ir legendos kaip apie prūsų, kurių nėra, bet apie lietuvius, kurie esam ir išliksim dar tūkstantmetį. Tai e, įvykiai, grįžkime prie tų įvykių, kurios galbūt praleidom kažkiek tai. Tai yra vienas iš svarbiausių tame šimtmetyje įvykis yra Tridento bažnytinis susirinkimas, pradėtas 1545, o pasibaigęs 1563 metais. Italijai. E, tai buvo šitas bažnytinis, katalikų bažnyčios visuotinis susirinkimas, buvo skirtas reformacijos padariniams įveikti. Reformacijos ir, sakykime, renesanso. E, susirinkimo nutarimai davė pradžią kontreformacijai, kur jezuitų tas vienuolynas irgi tapo e, tą pagrindinę, gal centruoja čia šim. E, buvo kuriamos dvasininkų seminarijos, buvo įvežta griežta cenzūra dvasininkams skirtai literatūrai, įskaitant pasauliečiams taip pat, iki pačiol dieną išliko imprimatūr leidžiama ar neleidžiama. Tai tai, kas prisimenam prie Muravjovo laikais, dazvolina cenzūrai, leidžiama cenzūros, dar čia sovietmečių buvo, tai bažnyčia šitą taisyklę taikė daugiau nei pusantro tūkstančio metų. Ir tai yra vėl, kaip sakant, tu gali vieną šventą turėti, o milijardą velnių. Tai <laughs> vienas šaukštas medaus deguto bačkoj <laughs> nepadaro deguto bačkos <laughs> medumi. Tai į tą sąrašą draudžiamų pakliuvo ir knygos apie Sarmatiją, kaip aš jau prieš tai laidoj kalbėjau, nes tai buvo ta idėja, mintis, kuri e, centravo visų piliečių gyvenimą to meto valstybėje ir be abejo tą centruojančią idėją reikėjo išmušti ir ją pakankamai išmušo ir todėl, kaip minėjau, tą žodį bijo, kaip nežinau, kas didžioji dalis tų pseudoistorikų, pavadinkim. E, tuo pačiu metu prūsų kilmės e, asmuo Kopernikas E, mano supratimu, jisai be abejo sugebėjo tam krikščioniškam pasauliu irgi heliocentrinę sistemą pateikti, kad Saulė stovi pasaulio, aplink Žemę sukasi centre, bet uh, E, mano supratimu, mes turime irgi analogus e, mūsų tautosakoje, mitologijai, kur iš tikrųjų žemė sukasi apie saulę. Ir jisai tik tai mokslinę kalbą išverta tai, kas ir taip visiems buvo žinoma. Ir e, be abejo, Kopernikui kitai baigėsi, nesudegino jo, nes jis buvo periferijai, Prūsijai ir tuo metu kaip tik reformacijos idėjos tenai plito ir, ir tų idėjų įtakoj Liuterio jo dėka Liuterio iš esmės nesudegino e, Koperniko, nes jeigu nebūtų buvę Liuterio tuo metu reformacijos prasidėjusios, tai Kopernikas pirmasis turbūt būtų irgi iškeliavęs į dangų į pažadėtą žemę, bet jisai liko pažadėtą žemę, kuri tuo metu vadinasi Prūsija. Tai e, tuo pačiu metu panašiai Moskovija e, Nuo totorių išlaisvėja apie 1533 metus Ivano III, Vasilijaus III laikais, tai yra e, Vytauto e, palikonis e, Lietuvos didžiojo kunės, jisai neturėjo vaikų išskyrus vieną dukterį, tas irgi labai faktas įdomus, kad Vytautas nepaliko iš esmės vaikų išskyrus vieną dukterį, apie kurią galbūt daugiau kas nors žino, būtų iš tikrųjų įdomu, bet aš asmeniškai dar liktai porą ten dukterų turėtų turėti, nes žmonų nemažai turėjo apie tris. Tai, žodžiu, bet tai va ta linija, kuri išliko, tai buvo Maskvoje. Tai išlaisvėjo politiškai nuo aukso ordos, nuo tatars, Tatorijos ir Maskovija būtent tada iš karto įveikė ir įjungė dalinai Livonijos ordiną, tai yra prieima prie Baltijos jūros ir atsiveria prekybiniai e, keliai jai tarp Kinijos iš esmės ir tarp Europos. Anglai tada be abejo iš karto susidomėjo, nes katalikiškoje Europa užblokavo tuo metu Angliją ir Vokietiją nuo prieimimo. Tai jau Maskovija tapo tuo pačiu metu tapus savarankišką valstybę labai labai e, geografiškai, geopolitiškai svarbi tiek Britaims, tiek Prūsams. Ir tai yra atsispindi tolimesnėse visose 400 metų eigoje. E, įdomiausia tai, kad Tuo pačiu laikotarpiu, apie 15 amžiaus vidurį, jeigu paimsime nūdenos e, bankininkus pačius įtakingiausius, kurių be abejo sudaro žydai, nes tai auksakalių cechai, apie tai šiek tiek kitoj laidoje sekančiai pakalbėsim, tai 80 procentų hebrajų viso pasaulio tuo metu gyveno Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijai. Tai tie įtakingiausi bankininkai, tie įtakingiausi asmenys, kaip dabar gyvena pačioje galingiausiai valstybėje, 80 procentų jų gyveno čia šitose žemėse. Ir tai parodo valstybės vėl svorių, valstybės dydį ir įtaką visai geopolitikai. E, bet, kaip aš minėjau, kiekvienas miestas tuo metu įvardinkim kaip mini marketą, mini turgavietę arba mini akropolį. Ir vėl apie tai sekančiai laidoje. <clears throat> Dabar prie Liuterio. Liuterio reformos prasidėjo Wittenberge, <clears throat> kur e, E, valdė vieną iš daugelio hercogiščių, karališčių, Fridrikas. Ir e, Liuteris pasakė 95 tezės 1517 metais spalio 35, 31 dieną, 1517 e, spalio 31 dieną 95 tezės Liuteris atėjo ir paskelbė apie indulgencijas, lerikvijas, celibatą, apie tai, kad bažnyčia turi reformuotis – Ir be abejo, visi įsiklausė, nes tai buvo protingi pasiūlymai. Ir pavyzdžiui, jeigu paimsim Friedrichą, kuris tuo metu karaliavo toj dalyje Vokietijos 1599 metais, Friedrichas turėjo apie 17 500 relikvijų. Relikvijos tai buvo bažnytinis produktas, e, multilevel marketingo produktas e, su stebuklingomis galiomis. Tai tokių stebuklingų galių e, patvirtintų sertifikuotų bažnyčios jisai turėjo daiktų 17 443. Pavyzdžiui, kelis įvaišo vardinsiu. Švenčiausias mergelės Marijos pieno kurio jin maitino Jėzų buteliukas. Nu, tai buvo ypatinga bažnytinė relikvija. Į tą pieną švenčiausios mergelės Marijos iš jos papų ir atvykdavo pasižiūrėti masę žmonių pasižiūrėti įskaitant šiaudų ėdžių šieno. Šiaudų jisai turėjo, kurie buvo sertifikuoti bažnyčiose, nes ant to šieno gimė Jėzus Kristus. Evra, dabar aš pagalvoju, ten kokią spaudą uždeda, žinai, kaip pagamina made in ten, ar Taip. čia... Jo, ir čia yra garantija, kad tai yra sertifikuoti, arba Gucci koks ženklas, arba... Jo, jo. Prekė ženklas. Prekė ženklas, jo, trademark. Tiem. Tai tuo metu bažnyčia ant tų uždėdavo, kad tai yra bažnyčio ženklas ir milžiniškus turtų žmonės turėdavo mokėti, nes tada bažnyčia nukreipdavo srautus, e, prikliuoja, atsiprašau, šitų tų piligrimų į tą vietą, kur būdavo švenčia, išmelštas švenčiausios mergelės Marijos buteliukas su jos asmeniu pienu tenai ar su šiaudais. E, įskaitant toj kolekcijai tų šventų relikvijų sertifikuotų be abejo bažnyčios buvo ir nekalto kūdikio kūnas, kurį nužudė karalius Erodas. Galėjai net ir tokį pasižiūrėti. Ir jeigu susidėjus, tai už kiekvieną tokią relikviją bažnyčia duodavo tau atlaidų, atpuskų, taip sakant tai e, už tam tikrą metų kiekį. Nu, tai atleisdavo tave nuo skaistyklos, nes tarp e, žemės ir pragaro, tarp dangaus ir pragaro buvo dar skaistykla ir iš jos išsipirkti reikėjo daug pinigų sumokėti, sertifikuotų daiktų nusipirkti. Tai pagal tą kiekį, kurį turėjo Friedrichas, jisai galvo atlaidų nuo skaistyklos 1 milijoną 902 tūkstančius metų. Nu, tai visai plačiai giminiai. Jo, tai ta prasme, nu, e, pragare nedėksi 1 milijoną 900 tūkstančių metų. Tai va, sertifikatai bažnyčios tą patvirtindavo ir tai vienas iš tobuliausių multilevel marketingų produktų, kurį atveži kaulų krūvą ir pasiėmė aukso krūvą. <laughs> Bet tu nukreipi tada tų piligrimų srautą, kad visi važiuotų, pirktų ir panašiai. Žodžiu, tai buvo tobulas, e, sakykime, multilevel marketingo pradinis toks. Ir va tas Friedrichas Aksonietis trečiasis – vėliau buvo įvardintas kaip išmintingasis. Nes būtent, kai jisai perskaitė tas 95 liuterio tezės, kas čia vyksta iš tikrųjų, kas čia per multilevel marketingas ir kodėl jisai kaulus atsiveža, pieną kažkokį šiaudų atsiveža, o išsinčia tenai visus, visus auksus ir pinigus į e, Vatikaną kažkur tai pakaušį pasikasti ir sako, nu žinot, <laughs> netikiu aš to, <laughs> kas čia yra dalykas, bet tikiu Liuteriu. Ir e, tai prasidėjo tos reformos ir jos iš pagrindų su, padėjo moderniosios Vokietijos Prūsijos pagrindus. Būtent tos Liuterio teorijos, e, tas racionalumas ir taip vietoj pati, Vatikano bažnyčios remontų, mes iki pačiai dieną, jeigu mes atleidžiamės nuo mokesčių, mes iš tikrųjų atleidžiam nuo mokesčių Vatikaną, bet ne Lietuvos valstybę, nes tai yra Vatikano nusavybė, tegu jisai ir moka iš tikrųjų. Tai vietoj to, kad remontuotų bažnyčias, Friedrichas pasirinko steigti vokiškasias bendruomenės e, brolyjas, seserijas, e, kur būtent gimtaja kalba viskas buvo skaitama, nebe lotyniška. Nu ir tie, taip sakant, šiaudai visi, kryžiaus gabalai, vynis ten ir e, džiavinti kūdikiai tapo nebereikšminga dalis. Ir ko pasiekoje be abejo įvyko tridento reforma, nes pasižiūrėjo, nu, kad čia iš tikrųjų nesąmonė, patys pagaliau suprato. E, bet sertifikatų, nu, bažnyčia tai neklysta, tai kaip čia dabar pasakys, lyg tai galėtumėm vėl to pieno atvežti. Tai, žodžiu, mes tuo pačiu metu Lietuvos didžioji kunigaikštai ir toliau remontavom bažnyčias, kas ir dabar matom, mes ir toliau jas remontuojam e, ir toliau renkam relikvijas. E, tai Friedrichas buvo pavadintas išmintinguoju, o ką apie tokius mąstyti, tai irgi galim pasižiūrėti, kas vyksta pro langus ir arba į kaimą pavažinėkim ir suprasim, kaip tai veikia. E, taigi, mano supratimu, iš tikrųjų reikėtų ir mūsų bažnyčiai grįžti prie savų šaknų, gal reikėtų, aš nežinau. E, iš tikrųjų atsakymas slypi kiekvieno kunigo, kuris galbūt klausos, kiekvieno vyskupo, kiekvieno kardinolo e, sąmoniai, pasąmoniai. Ir galbūt mano supratimu visgi reikėtų vietoj arabiškų pasakų rinkinio, dar vadinamasis Senasis testamentas, skaitimo sekmadieniais, išsitraukti ir pradėti skaityti Dievo įkveptų Lietuvos pranašų Daukanto, Basanavičiaus, Kudirkos, Vidūno, Getgaudo ir kitų Lietuvos šventųjų raštus. Va tokią reformą ir padarykit, mėly broliai, sesės, kunigai, katalikai dori, išsitraukit ir vietoj seno testamento. Čia, žinai, svarbiausia, kas bus pirmas, <laughs> kuris nu, padarytų. Bet būkit pirmi, būkit. nes priešingų atveju mūsų neliks. Apie tai kitoj laidoj. E, arabiškos pasakos yra arabiškos pasakos. Lietuviški šventieji raštai yra lietuviški šventieji raštai. Aivarai, gal jeigu nieko prieš, reklaminę pertraukėlę ir galbūt e, vieną dainą kokią pasiklausysim ir iš karto vėl grįšime eterį. Čia žiūri tikrovę pulsą eterį. Žiauri tikrovė. Grįžtame į pulsetrį, žiauri tikrovė. Pulsetrija, kaip ir įprasta, kiekvieną penktadienį, beje, priminsiu, kad e, galite uždavinėti klausimus rašydami mums SM, e, SMS arba skambindami į studiją 8601010, taip pat užduoti ir elektroniniu paštu pulsas eta pulsas lt. Na, o toliau su Aivaru Lilika kalbamės apie istoriją Lietuvosgi. Taip, E, dabar grįžkim prie institucijos įkūrimo, kuri, įstaigos įkūrimo, kuri rūpinosi, kad nedaug dievė kažkas tai blaiviai pradėtų mąstyti ir tai yra kazuistikos meistrai, tai yra sofistikos patys didžiausi meistrai Ir e, tas vat, meistriškumas iš esmės e, buvo e, tokį lygį pasiekė, kad nūdeno, sakykime, aš vadinu dogmatiniais istorikais, e, kurie yra iš tos įstaigos religinių pagrindų, religinio pasaulio sampratos, arabiškos tokios savotiškai pasaulio sampratos išaugusi, tai yra e, jezuitai e, arba Jėzaus bendruomenė, įkurta Ignacijos Lajolos 1539, o 1540 metais patvirtinta popiežiaus Pauliaus III. Tai tos įstaigos e, pradėjo kurti mokymo, švietimo įstaigas ir va juose suformuotas pasaulio samprata, kuri įveda žmonės iš esmės į pakitusios sąmonės būseną ir toj pakitusiai sąmonės būsenai žmonės tampa tokie labai lengvai E, blaškomi avies kailiais e, pavėjui lekiančiais ir kas suvokia, kas tai yra pakitusi sąmonės būsena toj krikščionybėje, paklausykit be abejo kitą laidą, ten bus daugiau sekančiai apie tai. Tai iš esmės tas dogmatinis mokslas, ypač istorijos ir įaugęs į šitąją mokyklą, pavyzdžiui, Vilniaus nepaslaptis universitetas jezuitų ir visa ta istorinė dogmatinė mokykla, jinai vos nereliginių religinių e, su religiniu įkaršiu tokiu kovoja su visais, kurie masto kiek kitaip negu jie. E, tai 13 punktas e, įstatymų, kurios Loyola suformavo e, visai jezuitų bendruomeniai, kalba, kad jeigu bažnyčia, jeigu tu matai priešai save baltą spalvą, o bažnyčia sako, kad tai yra juoda spalva, tai bažnyčia teisi, o tu klysti. E, Ir e, čia yra 13 jezuitų punktas, kurio ištikimai be abejo laikos ir todėl aš kalbu, kad tai yra kazuistika ir kiek įmanoma faktų ignoravimas ir kai faktai nebetelpa, tu tada turi dogmatinį ir mūsų istoriografinę mokyklą susiformavusi jezuitiškam universitete yra iš esmės dogmatinė religinė istorija, kuri nieko bendra neturi su tikrai istorija, nes archeologija nesirėmė, jinai ją ignoruoja. Ir e, todėl mes švenčiame 500 metų miesto įkūrimas, todėl švenčiam atradimą, e, kaip po to, kas su to atradimu įvyksta, aš ką tik pačioj pradžioj paskaičiau apie indienus, o sekančiai laidoje aš e, daugiau šiek tiek, bet grįžkime prie to e, dar laiko tokio iš, išradimo be kazuistikos ir e, jezuito meno su pagreitinti buvimą. E, žmogaus pakitusiai sąmoniai, paplito ir šaunamieji parakiniai ginklai, bet jie išplito ne todėl, kad tai buvo efektyvus šaudimo priemonė, dažniausiai jinai buvo kaip tik neefektyvi, nes iš labai artų mažų atstumų tik tai galėdavai pakenkti, bet dėl pigumo, nes brangi riterio, raitelio įranga buvo per brangi, o tai buvo labai pigus būdas ir e, todėl va, tie šaunamieji ginklai ir pradėjo plisti tuo laikotarpį, nes nereikėjo tokių karių ir e, karių įrangos, kuri e, iš tikrųjų daug brangiai kainodavo ir kaip pavyzdžiai Oršos mūšių dar tuo metu ir vykusiais parodo, kad, pavyzdžiui, nedidelis e, arba Salaspilio mūšis parodo, kad nedidelis kiekis karių be šaunamųjų ginkluotės gali sutvarkyti keturis, penkis, septynis kartus didesnę armiją ginkluotą šaunamaisiais ginklais, nes tai ginklai buvo neefektyvus, bet jie buvo pigus. Ir e, ta pigena iki pačiai dienai vyrauja, nes tai yra pigi priemonė nugalabyti kažką tai. E, bet e, be papročių, be įpročių, be dar kažko, tai taip, sakykim, prasideda tas riteriškumo, e, dvikovos garbingos kovos laikotarpio degeneracija, prasideda karinėm lygyje, prasideda kaip tik tuo pačiu laikotarpiu, apie kurį ir kalbame. Vienas iš svarbiausių, svarb, pačių svarbiausių yra tų metų įvykių, tai 1525 metais kryžiočio ordinas Nu, ordinas tai yra vienolyje. E, tai buvo ne kryžiuočiai kaip kažkas, tai kaip yra pranciškono ordinas, e, domininkono ordinas, kuris inkvizicijos e, širdis, sakykime, buvo. Tai kryžiuočio ordinas buvo širdis vienolyje karinė. Tai buvo karinė organizacija, karinė institucija, įstaiga, kuri atrinkdavo vyrus, kur vyrai mėgodavo su šarvais, kartais vienas su kitu, e, be šarvų, bet pagrindę su šarvais, galbūt dėl to, kad vienas su kitu nemėgotų. Tai, žodžiu, ta įstaiga keista, e, jo buvo kelios. Taip, jinai baigė savo gyvavimo laikotarpį, pati savanoriškai, kai magistras e, to meto ordino 1525 metais e, Krokvai pasirašė sutartį, pagal kurią Albertas, e, didysis magistras e, Teutonų riterių, švenčiausios mergelės Marijos Teutonų Jeruzaliai namų slaugos ordinas, pilnas maždaug pavadinimas, bet švenčiausios mergelės Marija. Ir jisai nutraukia tą viešo oficialų tokį valstybės ordino buvimą ir e, įvardina save kaip e, Prūsijos kunigaikštis ir e, patvirtintas Žygimanto pirmojo, kuris buvo jo dėdė, <laughs> tai yra mes labai stipriai irgi giminystės ryšiais būdavo, tai tos vaikus, kurie dažniausiai būdavo jaunėlį arba vidu, vidu, kaip pasakyti, vidutinis ten daug vaikų būdavo, tik vyriausias paveldavo tiek titulą, tiek e, karalystę. O tos jau jaunesniosios dažniausiai į vienolyną arba į karą, kad greičiau užsilenktų. E, arba kad palikoninė neturėtų ir nekiltų problemos. Tai tas celibatas buvo savotiškas šeimininių problemų sprendimas be kraujo didelio praleimo ir nukreipiant tą kraujo praleimą į tas žemės, kurias reikia okupuoti. Tai pirmą ateidavo karinės įstaigos, tos karinės įstaigos nutrau, kaip švenčiausios mergelės Marijos vienuolynas, kryžiuošių ordinas, kalavijuočių. Iš pradžių terrorizuojami keli šimtai metų vietiniai gyventojai, po to terorizmo bangos milžiniškos ateidavo jau vadinami kultūringieji e, vienuoliai ir ant tų kaulų pastatydavo bažnyčias. Tai visos bažnyčias iš esmės stovi ant nužudytų žmonių kaulų. Tai yra vienos iš didžiausių satanistinių apieigų, jeigu taip galim pasakyti, visa krikščionybė yra su, nuo satanistinių apėgų neatsiejamas reiškinys, nes pirmą būdavo paukojami milijonai žmonių. Ir apie tai kalbėsiu e, vėl, pačioje pradžioje kalbėjau, kad visa centrinė Pietų Amerika iš esmės iš, e, pavyzdžiui, Karibų jūrų baseinė per tą nepilną šimtmetį e, 99 procentai gyventojų buvo įžudyta. Per nepilną šiandien, nei vien, vienas procentas liko gyventojų, susidūrus su civilizuotais konkistadoriais, tai yra tais pačiais kryžiuočiais. Arba paimkim Prūsiją, kurie dingo, paimkim Jotvingius, kurie dingo, paimkim Kuršius, kurie dingo. Klausimas, kurie dingo? O jie buvo paukoti katalikų bažnyčios devams. Tai yra sektantai, kurie yra netradicinio tikėjimo atstovai, paukojo vietinius gyventojus ir ant jų kaulų pastatė bažnyčią. Tai iš esmės ten jūs nueinate, sakau, tik pakitusios sąmonės būsenos ten gali kartais būti. E, nu, bet e, tai laikas buvo, kai ta pakitusi sąmonės būsena buvo neatsiejama Europos kultūros dalis ir karai, mirtis ją be abejo visur lydėjo. Ir Liuteris, kuris, kaip aš minėjau, įvardino, e, tai būtent po pokalbio su Liuteriu, e, didysis orgino magistras Albertas, Albrechtas, e, jisai pasakė užtenka ir verčiam tai pasaulietinę valstybę, tai savotiškai galim vadinti irgi pirmos pasaulietinės valstybės gimimą. Jisai sukūrė šeimą, turėjo vaikų ir jau vyrai ten su šarvais vienas su kitu jau nebemegodavo, kūrė normales sveikas šeimas su sveikais palikonėmis. Ir e, Lenkija, Lietuva apsiemė globoti tą valstybę E, ir su sąlyga be abejo tie sutiko, kad išlaikys tą liuteronybę, protestantizmą e, kaip valstybinę religiją ir nepersiokios ten esančių. Tai su ta sąlyga būtent kryžiuočio ordinas ir įstojo į bendrą Lietuvos Lenkijos valstybę. Ir Tai yra labai įdomus dalykas, apie tai daugiau Žalgirio mūšyje kalbėsime. Trečioji laidoji dar, per Žalgirio mūšio kaip tik tas dienas sutampa ta laida. Ir aš ten trupučiuką daugiau papasakosiu iš tikrųjų, e, kaip pralaimėjime vokiečiai E, sugebėjo sukurti valstybę, kuri paėmė laimėjusią valstybę, tai yra Lenkija ir Lietuva. E, nes trečiasis, e, paskutinis padalinimas Lietuvos-Lenkijos valstybės įvyko tarp Prūsijos, Austrijos ir tarp Rusijos, Moskovijos. Tai va ta valstybė, kurią, kuri pralaimėjo mus, mus galutinai po kažkelių metų, poro šimtmečių integravo į savo valstybę. Tai yra parodo, kad stebuklai manomi pasiekus dugną ir ten ta valstybė po žalgirio mūšio buvo kažkokį dugną. Čia jau mes matome pasiekmes ir e, tos pasiekmes buvo liuteronybės įvedimas, net liuteronybės galimas atsiradimas. Bet grįžkime trupučiuką prie mūsų e, laikmečio ir tai yra 1520 e, metais E, vienuolis Filofėjus e, Maskovijai, e, ortodoksų Vladimiro Susdalės kunigaikštystėj, Maskva įvardina Maskoviją kaip trečiąją Romą. Ir tai baigėsi kaip tik panašių tenai laikotarpių prieš tai nepilnas 50-70 metų E, buvęs prieš tai Bizantijos imperijos ir Rusija, išlikusi ortodoksiška vienintelė valstybė, be abejo susijusi su giminystės ryšiais su Bizantijos imperatoriais ir kaip nebūtų keista su Vytautu, e, Gedminaičiais, e, būtent perėmė tą vaidmenį, kai Maskva buvo įvardinta kaip trečioji Roma – Ir taip e, ideologinis, geopolitinis, sakykime, buvusios Bizantijos svoris persikėlė į Maskvą. Ir jie net pasijama tą herbą, dvigubą erelį. Tai yra ne Rusijos herbas, tai yra Bizantijos herbas. E, kaip po E, valstybės ženklą ir pradeda ideologiniam lygmenį atstovauti būtent tą bizantiškosios imperijos e, vaidmenį, bet tai apibrėžia paprastas vienuolis filofėjus. E, ir kaip matot, be abejo, mintis turi didžiulę įtaką valstybei ir jeigu mes jų nežinosim, minčių, kurios įtakoja valstybės gyvenimą, tai vat, mano daugiau istorija yra apie mintis, kurios įtakoja valstybės gyvenimą, o ne apie mūšius, kur vaikai, mergaitės turi mokintis, kaip kokie husarai, kitus husarus su jėtimis badė. Čia yra kareiviams skirti mokymai, bet ne valstybei gyvenantiems žmonėms. Valstybei turėtų būti iš tikrųjų apie mintis, apie idėjas, apie konceptus, e, kurie įtakoja tavo gyvenimą. Ir e, per istorinį laikotarpį tu turėtumėjai tai pažvelgti. Ir tas laikotarpis dar yra svarbus tuo, kad 1522 metais e, buvo patvirtintas pirmasis Lietuvos statutas. Patvirtintas ir spausdintas. E, pradėjęs veikti nuo 1529 metų. Tai sudarytojai buvo, mintis kilo, e, jau minėjau, jau kalbėtėms e, Radvilams. Radvilos pasakė, nu, reikia surašyti tos įstatymus, kurie yra Lietuvoje skirti visiems piliečiams. Tai buvo ne bažnytinis e, įstatymų rinkinys, o pasaulietinių įstatymų rinkinys. Ir 1500, o Albertas Goštautas sudarė Lietuvos statutą ir tai galima sakyti, e, jeigu tai visgi, vis tiek bažnytinės galbūt romėniškosios teisės įtakoj, tai nuo Justijano laikų, nuo Romos imperijos laikų, tai buvo pirmas rašytinis įstatymų savadas pasaulietinių visoje Europoje, neskaitant kelių gotiškų, šiaip mes praleidžiam, kad ir gotai buvo išleidę e, Europoje keletą įstatymų rinkinių, bet e, toj va šventoji Romos imperijai nuo Karolio, nuo 800 metų po Kristos, tai iš tikrųjų buvo pirmasis rašytinis civilinis teisynas valstybėje. Ir jisai, galima sakyti, buvo po to pagrindas visų tų konstitucijų, Ir panašiai, Anglijai tiesa buvo sukurtas prieš tai, dar 13 amžyje Magna Carta, Magna Chart, tai, bet tai lietė tik tai diduomenė, nelietė ir paprastų žmonių santykių, tai e, čia šiuo atveju buvo unikalus. Tai vat pagrindiniai sudarytojai buvo Albertas Goštautas, o apie būtinybę Mykolas, Mykolas Radvila, Radvilos būtent. 1566 metais karalius Žygimantas Senesis patvirtino antrą statutą, o 1588 po Liublino unijos buvo <clears throat> trečias statutas ir jisai veikia iki pat 1840 metų <clears throat> ir buvo visas laikotarpis aukso tas amžius e, mūsų, nes e, vedė Bono Sforca. Sforcas, kaip jau minėjau, buvo <clears throat> renesanso pradininkai Europoje, ir e, netgi tokio mm, pranašo, e, vieno iš garsia, garsiausių pranašų, e, globėjai, kurio visi žino mm, visas pranašystės apie pasaulio pabaigą. Kaip tik, Nostradamusas. Nostradamusas, taip. Tai būtent irgi iš tos giminės ir tai su Lietuva. Kaip tik tuo pačiu laikotarpiu 1519-20 metų kryžiuočiai E, netekę tos galios, sakykime, Europ, karinės galės nebereikėjo. Pirma, teroristinės organizacijos veikia bažnyčios vardu, Po to, kai jau teroristinės organizacijos per kelišimtus metų teroro atlikdavo savo krūviną darbą ir per satanistinės apeigas ant kaulų gyventojų pastatydavo e, bažnyčias ir visi jas garbinam ir einam ir laikom, kad taip pat švenčiausias darbas buvo įžudyti savo protėvius ir ančių kaulų suresti ir mes netgi skaitos tašką imam valstybės, kai būtent šitų kaulų garbinimą, kada pastatyta buvo to ir toje vietoje bažnyčia, nežiūrint, kad piliakalniams keli tūkstantmečiai. Ne, taip, tai yra viena iš didžiausių šizofrenijų galbūt e, ir ir pakitusios sąmonės galbūt būsenų normali išvestinė. Tai vad Hermanas Kortesas Europai tą e, teroro e, organizacijos nutraukė veiklą, bet jos persikėlė į Pietų Ameriką ir Centrinę ir šiuo atveju toksai Hermanas E, Hernanas Cortezas e, būtent e, vedė visą konkistadorių, kryžiuočių, tą bangą į centrinę Pietų Ameriką, kur, kaip aš jau minėjau, Karibų jūrose buvo ne 100 procentų gyventojų, centrinėje Amerikoje apie 80 procentų, Pietų Amerikoje irgi apie 80 procentų gyventojų per nepilną šimtmetį buvo, tas matomės akivaizdžiai ant prūsų, irgi išnyko. Uh, Be abejo, tai buvo ir e, kaip išlaisvėjimas ir vienas iš įdomiausių asmenų yra Makiavelis 1513 metais parašęs e, veikalą Princas, E, tai buvo autoritarinės, bet jau nebe, bažnyčios valdžio, nebe bažnytinės valdžios teoretinis veikalas, skirtas e, medičių giminiai, kuri tuo metu Florencijoje globojo. Ir jisai įtakojo iš esmės tas veikalas e, visą 16-17 amžių beveik pilnai vyravo tą politinę idėją, ta jo supra, suprantama, jo pateikta pašalinus bažnyčia. Ir dalinai, galima sakyti, iki pat E, Nūden ta pati irgi idėja e, vyrauja ir vat aš kur pačioje pradžioje paskaičiau priežastis, kodėl žlugo tos valstybės, tai, tai būtent Makievelis ir įvardina, jau bažnyčia tą be abejo naudodavo irgi iš karto, bet Makievelis būtent tai moksliškai pateikė ir va tie trys žingsniai, kurios apibūdino tasai e, metisas, e, kurį, apie kurį kalbėjau pradžioje, jisai ir įvardino, bet tai buvo Makievelio, sakykime, teoretinių veikalų kažkoks tai irgi panauda e, būtyje ir kasdienybėje tų žmonių. Ir vienas iš tikrųjų žiauriausių galima apibendrinti tą laikotarpį kažkiek tai mintį, kad e, aš čia vyskupo vieną mintį pacituosiu, Afrikos vyskupo Desdemono Tutu, m, kuris ir apie Afrikos kolonizaciją panašiai parašė. Tai labai gražiai jisai tai pasakė, kad kai tie misionieriai, tie pirmieji, jie rankose turėjo po Bibliją, o mes stovėjom ant žemės. Ir tada visi misionieriai pasakė, o dabar vaikai, mylėjai, užsimerkim ir pasimelskim. Nu, mes užsimerkiam ir meldėmės. Kai atsimerkiam, mes turėjom rankai po Bibliją, o jie turėjo mūsų žemės. Tai vat, e, tas pats įvyko ir su mumis, E, tas pats įvyko ir su Centrinė Amerika ir tas arabiškas pasakos mes padarom, kad iš esmės tauta, valstybė, e, praeitis visai auga šaknimis į dangų, o medžiai šaknimis į dangų neauga, medžiai šaknimis į dangų nudžiūsta. Ir mes galim matyti, e, kaip su laiku tos valstybės išsisėmė, išdžiūsta ir tai pasireiškia mirties, ką mes įvardinam kultūrą, nes kitaip ir negali būti, nes medžiai šaknimis į dangų neauga, medžiai šaknimis auga tik į žemę. Tai Tai vat, taip gal tai ir turbūt... apibendrinčiau ir vat norėčiau, e, kad iš tikrųjų visi galbūt mes atsigręžtumėm į tos šventosius Lietuvos pranašus. E, pranašus, kuriuos aš išvardinau, Vidūnas, Basanavičius, Daukantas, Getgautas ir dabar ateis sekmadienis. Ir vietoj Senojo testamento, kur arabų liaudės pasakos surinktos, surašytos tik tai prieš, e, mes naudojam ten tokį mazoretikus vertimą, tai tik tai prieš tūkstantmetį kažkur nepilnai tam, tiems raštams. Tai ar negi smagiau skaityti pasidėjus mūsų šventųjų raštus? Savai, tai sekmadienį, savai. jo, aš siūlau visiems e, vietoj Senojo testamento kunigams išsitraukti mūsų raštus, vidūną daukanto ir perskaityti, ką jie rašo Lietuvos tautai, Lietuvės žmonėm, kad medžiai šitai žemė žaliuotų ir visi vyrai būtų kaip ažalai ir moteris kaip liepas ir kad vieni kitus apsikabinę gausintum tą žemę. <laughs> ir Lietuvą svarbiausia. Taip, taip, taip. taip. Noriu priminti, kad tai buvo Aivaras Lilika ir žiūri tikrovę šiandien, Liepos 1. Kartojama, galite klausytis sekmadieniais nuo 12 val. Na, o parsisiųsti laidą galite apsilankę pulso puslapyje pulsas.lt ir šiaip klausytis ne vieną, du, tris kartus. Iš tikrųjų, susidomėjimas yra bent jau laidomis ir žmonės ateina ir pas mus radio stotį, galite drąsiai ateiti, rašysime tikrai vieną kitą kompaktinį diską, jeigu reikia. Tai susigirdėsime, Aivarai, kitą penktadienį. Taip, būtinai. Būtinai. būtinai. Kągi, 15 e, val. naujausios pulso žinios etrija. O aš sakau jums iki kito penktadienio. of